homoi amas la bellon. Ne estas facile difini kio estas bello. Consideri ion objekton au locon bella implicas suffice da subjektivezzo cae persona inclino. Tamen, plei multe homoi trovas nenian malfacilezon ec crii fronte alla statuo de David en Florenzo. Chia bellezzo! Estetico partoprenas en nia vivo multe pli ol ni supposas. Ordinare ni emas dismeti circa unin belain obiectoin. Alivorte, ne nur la utilezzo de obiectoi influas nian electon, sed ancao, cae tre forte, la estetico. Fakte ni emas havi proxime al ni tion kio placas al nia gusto. Ni amas visiti art galerioen kai longe contempli belen pentrajoen kai sculptajoen. Belezzo en la naturo influas la mensan staton de homoi. Curiose che ordinare one supposas che belei obiectoi funccias pli bone ca estas pli facile useblai. Se ni devas electi inter multei obiectoi por iu specifa functio, tiam ne conscie emas electi la plei belan. Butico e cutimas zorge electi musicon, ornamagen cae aromoen, kiui povas influi nian conduton dom acetado. Estetico helpas ancau venci mal gioion. Homo in positiva stato de humoro pli facile electas belain objectoin ol homo en negativa humoro. Aliflanque, stimulado per belai objectoi ca scenoi, favore helpas superi la damagen efficoin de negativa humoro ie la electado de objectoi. Nome, esploristoi concludis che bello povas venci malgioion. Positiva humoro igas la homon pli inclina interagi cun belai obiectoi, set ec en stato de negativa humoro bele al logai obiectoi povas capti la homan attenton cae influi la conduton se oni restas antau tiei obiectoi dum suffice da tempo. Pri la gravezzo de bello, por la homa menso, la reteio de conversation publicigis antau nelonge interesan articulon. Citiu ideoi pri la gravezzo de bello en la vivo de ordinare homoi conducas al pripensado pri la signifo de arto. Dum iarmiloi, oni simple definis arton kiel la esprimon de belo per plei diversae technicoi, pentrado, sculptado, musico, danzo, cae aliei. De iom da tempo oni enconducis en la mondon la tiel nomatan modernan arton. Multe ordinare homo shocigas pro tio che nun ne ciam la pura estetico conducas la faradon de tiui artistoi. Ofte la bellezzo ne estas la celo de la moderna arto, cae tio causas grimazoin cae ec coleron en visitantoi de museoi. Ciu tio estas arto, oni audas el la de simplei homoi antau famai artajoi ciel la biciclorado de Michel Duchamp presentita en la iaro 1903. Ancau la scatolo de supo Campbell de Andy Warhol causis similan reagon en 1962. La problema cuscias en la difino de arto. Moderna arto havas alien celoin quiui neciam congruas cum la nocio de bello. Gi ofte celas provoci, pensigi, contesti establita in et ec causi mensan malcomforton, quiu eble povas helpi la rigardanton el trovi nova in maniero in consideri la vivon, la socion, la funcciadon de la homa mondo. Temas do pri iu celo tute malsama, ol tiu de la tradizia arto. Ne plu pazigi la menson sed piccin por malacomodicio